Alors j'ai réagi d'abord en lui rappelant qu'en Pays bas il y avait 17 écoles où cet enseignement était dispensé. Et Erreakzionatu ah, dut. Oroitarazi diot, Ibarra Euskal Herrian amazazpi eskola publikoetan murgiltze eredua badela. Senditzen nituen erresistentzia batzuk. Résistance, pour la première fois depuis très longtemps, à la prochaine rentrée, aucune nouvelle école publique n'aura une section immersive en maternelle. Je crois que la doctrine a changé. Jusqu'à présent, les représentants du ministre n'osaient pas l'affirmer ou en tous les cas nous parler de moyens tournés autour du pot. Orain arte medio eskasak azalduak izan zauzkigu, baina gaur ministroaren adierazpenak entzun eta argi da frantziar gobernuaren politika aldatu dela. E moi, je le d'un par l'immersion kontra naiz, eta berretzere erraten dut, murgiltze eredua baitezpadako dela Euskara ikasteko. E je